Նախորbanությունների մասին համառոտ Նախագահ Բակո Սահակյանը մասնակցել է Base Metals ընկերության կոլեկտիվի ամանորյա տոնական միջոցառմանը։ Այսօր տեղի ունեցել պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանի տարեվերջյան ամփոփիչ ասուլիսը։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունն ադրբեջանական կողմին հորդորում է ձեռնպահ մնալ շփման գծում իրավիճակը սրելու անհերանկար գործողություններից ավակ խորհրդակցություն Պաշտպանության բանակի հրամանատարի ղեկավարությամբ։ Տոնական հանդես Բերձորի խաղաղության հրապարակում։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Նախագահ Բակոսյանյանը դեկտեմբերի 26-ին մասնակցել է Base Metals ընկերության կոլեկտիվի ամանդական դարձած ամանորյա տոնական միջոցառմանը։ Նախագահը շնորհավորել է ընկերության աշխատակիցներին մաղթել նրանց նորանոր հաջողությունները աշխատանքում եւ անձնական կյանքում։ Ավարտվող տարվա սոցիալ-տնտեսական արդյունքներն այսօր ամփոփել է պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը։ Սա պետնախարարի առաջին մամլո ասուլիսն էր։ Ինչպես տարի էր 2018-ը Արցախին տնտեսության համար։ Ինչ նոր ծրագրեր են նախատեսվում 2019-ին։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Գրիգորի Մարտիրոսյանը նախ սկսեց ամենակարևորից ներկայացնելով համախառն ներքին արդյունքի եւ տնտեսական աճի ցուցանիշները։ Ավելի քան 10%-ի չափով տնտեսական աճ, ինչը թույլ կտա համախառն ներքին արդյունքն ամփոփել 300 միլիարդ դրամի չափով։ Մեկ շնչի հաշվով հնան սպասվում է 4260 ԱՄՆ դոլարի չափով եւ առաջի անգամ մենք այդ ցուցանիշի գծով կհասնենք Հայաստանի Հանրապետության միջին ցուցանիշին։ Կառավարության հաջորդ կարևոր գործառույթը ըստ պետնախարարի փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրությունն ու գործարար միջավայրն է։ Այս ոլորտում իրականացվող քաղաքականությունն ուղղված է առաջին հերթին նրա զարգացման ու զբաղվածության ապահովմանը։ Փոքր եւ միջին ձեռնարկատերերին աջակցելու համար կյանքի կկոչվի հետեւյալ ծրագիրը։ Այդ ոլորտը չի դիտարկվում գալտեսանկյունից, առաջին հետ ինչպես նշեցի, զբաղվածության տեսանկյունից եւ հենց այդ նպատակով պետական բյուջեի հետ միաժամանակ ազգային ժողով ներկայացվել քաղաքական կողմից ներկայացվել է օրենքների նախագծերի փաթեթ, որը ընդունվել ազգային ժողովի կողմից եւ որի համաձայն փոքր եւ միկրո բիզնես ոլորտում աշխատող ավելի քան 2000 հարկ վճարող, որոնք աշխատում են արտանագրային վճարների դաշտում եւ հաստատագրված վճարների դաշտում, գրեթե կազատվեն հարկային վճարումներից։ Հարկ է նշել, որ տարվա ընթացքում ավելի քան 1200 հոգի ապահովել են աշխատանքով, խոսքը եւ վարձու աշխատողներին է վերաբերում եւ քաղաքացիա իրավական պայմանագրերով աշխատող անձանց, ընդ որում աշխատատեղերը հիմնականում արդյունաբերության եւ առևտրի ոլորտներում են։ Արդյունաբերության ոլորտի մասին խոսելուց պետք է նշեմ, որ ըստ սպասումների մենք կարձանագրենք ավելի քան 30% աճ այս ոլորտում, որի վրա էական ազդեցություն են թողել առաջերկրի հանքարդյունաբերությունը, որը կարձանագրի ավելի քան 40% աճ, մշակող արդյունաբերությունը, աճը 9 ամսվա կտրվածքով արձանագրվել է 26%-ի չափով եւ էներգետիկան 14%-ի չափով աճ արձանագրելու պայմաններում 9 ամսվա կտրվածքով։ Խոսելով էներգետիկայի ոլորտից, պետնախարարն ուրախությամբ նշեց, որ այստեղ 2018-ին արձանագրվել է էական առաջընթաց։ Այս համատեքստում նա առանձնացրեց նոր 5 փոքր հիդրոէլեկտրակայանների կառուցման ու շահագործման փաստը։ Շուրջ 20%-ով աճել են նաև էլեկտրակայանի արտադրության ծավալները բացվեց 5 նոր հիդրոէլեկտրակայան, փոքր հիդրոէլեկտրակայան եւ այս պայդրությամբ հանրապետությունում արդեն գործում է 21 հիդրոէլեկտրակայան, որից 20-ը փոքր հիդրոէլեկտրակայաններ են։ Անդրադառնալով գյուղ ոլորտին պետնախարար Մարտիրոսյանը նշեց, որ այս տարի դրական տեղաշարժեր գրեթե չեն արձանագրվել։ Պատճառը ծրվա ընթացքում տեղի ունեցած ուժեղ կարկտահարություններ վնասվել են մոտ 10-ից 16000 հեկտար տարածքներ։ Ի տարբերություն գյուղատնտեսության, աճի արձանագրվել շինարարության ոլորտում։ Ուզում եմ նշել, որ այս ոլորտում մենք արձանագրենք աճ շուրջ 2-3%-ի չափով, մոտավորապես 57 միլիարդ դրամ սպասվող ցուցանիշների աճ, շուտ համախառն թողարկման ծավալ, ընդհանուր առմամբ քաղաքաշինության ոլորտը, որում ընդգրկված են ավելի քան 200 կազմակերպություն եւ ավելի քան 2500 աշխատող, բավականին էական դեր է խաղում հանրապետության տնտեսությունում։ 2018-ի արդյունքներն ամփոփելուց հետո պետնախարարը պատասխանեց լրագրողների հարցերին։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Թեման շարունակում է Յուլիա Վանյանը։ Այսօր պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը տարեվերջյան մամլոասուլիսին պատասխանել է նաև լրագրողների հարցերին։ Նա մասնավորապես պատասխանել է 10 լրագրողի 23 հարցի։ 2019 թվականի հուլիսից Արցախում կներդրվի կենսաթոշակի կൂട്ടակային համակարգ։ Այդ մասին խոսելիս պետնախարարն ընդգծեց, որ խնդիրն ունի ոչ միայն սոցիալական տար կենսաթոշակների ավելացման տեսանկյունից, այլև տնտեսական բաղադրիչ, որովհետև նպաստում է երկրում խնայողությունների ձևավորմանը, այդ գումարները տնտեսության զարգացմանն ուղղելու առումով առումով։ Լրագրողները խնդրեցին բարձաբանել, ով է կառավարելու այդ գումարները, արդյոք տեղական ընկերություն թե միջազգային, եւ ինչպես է կարգավորվելու ֆինանսական միջոցների տնտեսության այս կամ այն ճյուղն ուղղորդելու գործընթացը։ Գրիգորի Մարտիրոսյանն ասաց, որ անկախ կառավարիչ ընկերության տեղական կամ միջազգային լինելուց խնդիրը կարգավորվելու է օրենքով կան պահանջներ օրենսդրությամբ այդ գումարների որ մասը պետք է ներդրվի տեղական շուկայում եւ որ մասը կարող է ներդրվել արտասահմանյան ակտիվներում այս բանին գործող 60-40 համամասնությամբ է այսինքն 60% առնվազն պետք է ներդրվի հայկական դրամով ըստ օրենքի նշանակում է որ տեղական ակտիվներում եւ մենք փորձելու ենք ստեղծել այնպիսի մի համակարգ որը առավելագույնս այդ գումարները ներդրվի նաեւ Արցախի տնտեսության մեջ։ Օտարերկրյա կամ այլ կառավարիչի հարցը ուղակի պայմանավորված է նրանով, որ ընտրվի մի այնպիսի կառավարիչ, որը ֆինանսապես կայուն է, ունի կառավարման փորձ եւ կարող է առավելագույն եկամտաբերությամբ եւ ապահով կառավարում իրականացնել այդ ձևավորված ֆոնդերի նկատմամբ։ Եվ այսպես հուլիսի 1-ից 1974 թվականից հետո ծնված բոլոր աշխատողները պետք է նաև կൂട്ടակային կամ սոցիալական վճարներ կատարեն։ Արդյոք դրան զուգահեռ կնվազի եկամտահարկը, որն այժմ 21% է կազմում, թե այնուամենայնիվ աշխատավարձի փոփոխություն կլինի։ Պետնախարարի խոսքով եկամտահարկը որևէ առնչություն չունի կենսաթոշակային կൂട്ടակային վճարների հետ։ Այսօր աշխատավարձներից պահվում է միայն եկամտային 21%։ Գուտակային կենսաթոշակի ներդրման պարագայում եւս որոշակի մաս պահվելու է աշխատավարձից եւ ուղղվի յուրաքանչյուր անձի անվամբ բացված գուտակային հաշվին։ Եվ այդ նույն հաշվին պետությունը նույնպես համաֆինանսավորմամբ ուղի որոշակի գումարներ։ Այդ պիսով նախատեսվում է կապ ստեղծել տարիների ընթացքում մարդու աշխատավարձի եւ ապագայում նրա ստանալիք կենսաթոշակի միջև։ Նախկինում Հայաստանում կիրառ կիրառվում էր 5 գումարած 5 բանաձևը, այսինքն 5% աշխատավարձից էր պահվում, 5-ն էլ պետական բյուջեից էր փոխանցվում անձի կൂട്ടակային հաշվին։ Ներկայումս Հայաստանում անցում է կատարվում 2.5-ը 7.5-ի հարաբերակցության։ Արցախում կներդրվի համակարգի փոփոխված տարբերակը 2.5% կվճարվի աշխատավարձից, 7.5 էլ կփոխհատուցվի բյուջետային միջոցներից։ Ինչ վերաբերում է ներկայումս հիպոթեքային վարկավորումից օգտված աշխատողների եկամտահարկը հիպոթեքի մարմանն ուղված ծրագրին, ապա այդ ծրագիրը կշարունակի գործել։ Ասուլիսին անդրադարձ եղավ նաև գազի ներտնային սպասարկման վճարների ներդրման խնդրին, որը ինչպես հայտնի է, հանրության դժգոհություններ առաջացրել։ Հանրային ճնշման արդյունքում նախագահի անձնարարությամբ պետական նախարարը կազմել է գերատեսչական հանձնաժողով, որը պետք է զբաղվեր խնդրի ուսումնասիրությամբ։ Ինչ փուլում է այդ ուսումնասիրությունը եւ արդյոք բաժանորդները կարող են վճարների չեղարկում ակնկալել։ Այս պահին գործընթացը երկարաձգվել է մինչև 2019 թվականի մայիսի 1-ը։ Այս ընթացքում ուսումնասիրությունները կշարունակվեն եւ որևէ մեխանիզմ կգտնվի, որպիսի եւ անպայման այդ սպասարկումը ամեն դեպքում նախատեսենք եւ մյուս կողմից կփորձենք առավելագույնս բեռը բնակչության վրա չավելացնել Այս պահի դրությամբ ձեռքբերումն այն է միայն, որ պայմանագրերի վերակնքման ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 2019 թվականի մայիսի 1-ը։ Մենք կշարունակենք ուշադրության կենտրոնում պահել խնդիրը, սпасելով գերատեսչական հանձնաժողովի առաջարկած լուծումներին։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Չնայած վերջին շրջանում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում կողմերի միջև ձեռքբերված բանավոր պայմանավորվածության Այդուհանդերձ հակառակորդը շարունակում է առաջնային գծի տարբեր հատվածներում բարբերաբար խախտել հրադադարի պահպանման ռեժիմը, ինչպես նաև որոշ ուղություներում իրականացնել ռազմավարամարտավարական նշանակության սադրիչ գործողություններ։ Արցախի պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայության փոխանցմամբ պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումներն առայժմ ձեռնպահ են մնում դիմելու պատասխան քայլերի սակայն պատրաստակամ են ադրբեջանական զինուժի կողմից դրսևորվող նման վարկագծի շարունակման դեպքում ձեռնարկել իրավիճակից բխող համարժեք գործողություններ։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հորդորում է ադրբեջանական կողմին ձեռնպահ մնալ շփման գծում իրավիճակը սրելու անհերանկար գործողություններից եւ գոնե տոնական օրերին հետևել հրադադարի ռեժիմի պահպանման շուրջ կողմերի միջև ձեռքբերված բանավոր պայմանավորվածության պահանջներին։ Դեկտեմբերի 26-ին Պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայության զորամասերից մեկում Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ-մայոր Կարեն Աբ รา համյանի ղեկավարությամբ անցկացվել է Հանրապետության զորահավաքային պատրաստության հարցերին նվիրված հավաք խորհրդակցություն։ Կարևորելով հավաք պարապմունքների անցկացումը, պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը մասնավորապես նշել է, որ տարածաշրջանային եւ աշխարհակաղակական զարգացումներին պատշաճ կերպով դիմագրավելու եւ ժողովրդի խաղաղ կենսագործունեությունը լիարժեք կերպով ապահովելու նպատակով անհրաժեշտ է, որ เป զի օրենքով սահմանված գործառույթները հստակորեն գիտակցի եւ ըստ անհրաժեշտության դրանք կիրառելու կարողություն ունենա զինված ուժերից բացի նաեւ պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, հանրային ու տնտեսական հատվածի յուրաքանչյուր կառույց եւ պաշտոնյա։ Կարևորելով միջոցառումը, ես տեսա, բոլորի կողմից այն լրջագույն մոտեցումը տվյալ հարցին։ Եվ այսօր արդյական է նրանով, որ զորքերում իրականացնում են օպտիմալացման մի շարք միջոցառումներ, սկսած հաստիկային կառուցվածքից, ավարտած նոր սպառազինության եւ տեխնիկայի ձեռբերումով։ Եվ այսօր մեր զինապարտների հետ իրականացված բոլոր միջոցառումները գնում են այն ուղությամբ, որ միայն ոչ թե բանակը, այլ մեր ակտիվ պայեստազորը պատրաստ լինի ցանկացած պահին, ցանկացած ժամանակ համալրել մեր շարքերը եւ իրականացնել այն բոլոր խնդիրները, որը դրված է բանակի վրա։ Հավաքորդակցության ընթացքում անդրադարձ է կատարվել պետության պաշտպանության իրավական հիմքերին, ազնագազմի եւ տեխնիկայի համալրման, զորահավաքային ռեսուրսների ուսումնասիրման, հաշվառման եւ կցագրման հարցերին։ Ավակ խորհրդակցության ավարտին իմի են բերվել արդյունքները եւ նախանշվել հետագա աշխատանքների այն հիմնական ուղղությունները, որոնք առաջնային կլինեն նոր 2019 թվականի ընթացքում։ Դեկտեմբերի 26-ին ժամը 16-ի սահմաններում Ադրբեջանի զինված ուժերի Բաշխարվենդ բնակավայրի դիմաց տեղակայված մարտական հենակետերից մեկում Պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումների կողմից արձանագրվել է 1 հակառակորդի զինծառայողների միջև բարձր ամենայն հավանականությամբ վիճաբանությամբ, իսկ այնուհետև փոխհրաձգության ձայներ, որից հետո դիտարկվել է հակառակորդի զինծառայողների կողմից ընկած զինծառայողին քաշ տալով տանելը։ Արցախի պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայության հաղորդմամբ նմանատիպ միջադեպերը հաճախակի կրկնվող երևույթներ են, որոնք մշտապես դիտարկվում եւ արձանագրվում են հայ դիրքապահների կողմից, ինչը վառ վկայությունն է այն իրողության, որ Ադրբեջանի զինված ուժերում ղարքապահական եւ միջանձնային հարաբերությունները շարունակում է մնալ աննխտար վիճակում։ Վերոնշյալ միջադեպի արդյունքում հակառակորդ կողմը հավանաբար կունենա կորուստներ, որոնց մասին ավանդույթի համաձայն նախընտրում է չհայտարարել։ Չի բացառում նաև, որ ադրբեջանական էլիտան իր երևակայությանը բնորոշ շեշտադրումներով ամենայն հավանականությամբ կփորձի կատարվածի արդյունքում տեղ գտած կորուստները վերագրել հայկական կողմին։ Ադրբեջանի պետական սահմանապահարարության ստորաբաժանումներից մեկն արդեն մեկնել է հայ-ադրբեջանական շեփման գծի մարտական որոշ դիրքեր։ Հիշեցնենք, որ դեկտեմբերի 14-ին հայտնի դարձավ, որ Ադրբեջանի նախագահ հանձնարարել է պետական սահմանապահարարությանը պահպանության վերցնել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանի Ղազախ-Ախստաֆա հատվածը փոխարինելով բանակի ստորաբաժանումներին։ Նշենք, որ խոսքը դեռևս Ղազախ-Ախստաֆա սահմանի ընդամենը մի հատվածի մասին է։ Հիմնավոր է, որ առաջնագիծ է բերվել Շամքորի սահմանապահ ջոկատի ենթակայության տակ գտնվող օեկալներից մեկի անձնակազմը, որը տեղակայվել է սահմանի ամենահյուսիսային հատվածում։ Այսօր տեղի ունեցել հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի ընթացիկ տարվա վերջին նիստը։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Այսօրվա նիստում հանձնաժողովը հաստատել է հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճար վճարողների 2019 թվականի անվանական կազմը եւ կարգավորման պարտադիր վճարների տարեկան դրույքաչափերը։ Հանձնաժողովի անդամ Նելի Արզումանյանի տեղեկացմամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունների եւ տնտեսական հրթակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը որոշում է հաստատել հանրային ծառայությունների կարգավորման պատասխան վճար վճարողների 2015 թվականի անվանական կազմը եւ կարգավորման պատասխան վճարների տարեկան դրույքաչափերը համաձայն հավելվածին։ Մեկ այլ որոշմամբ հանձնաժողովը հաստատել է Ղարաբաղ Տելեկոմ փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից մատուցվող կարգավորման ենթակա հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ծառայությունների առավելագույն սակագներից ցածր սակագ նպատակների կիրառման կարգը։ Աննա Արաքելյանի խոսքով Ներկայացվող կարգով սահմանվում է Ղարաբաղ Տելեկոմ պատվաժնտիրական ընկերության կողմից մատուցվող կարգավորման ենթակա հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ծառայությունների համար ԼՂ հանրային ծառայությունների եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի կողմից սահմանված արարողագույն սակագներից ցածր սակագների կիրառման գործընթացը։ Նիստում դադարեցվել է ջրամատակարարում եւ ջրահեռացում Փակբաժնետ իրական ընկերությանը հանձնաժողովի տրամադրած ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվությունը։ Կատարվել են փոփոխություններ հանձնաժողովի մի շարք որոշումներում։ Այնուհետև տեղեկատվություն է ներկայացվել Արցախի հանրապետության շրջաներում իրականացվող մոնիթորինգների վերաբերյալ։ Նիստի ավարտին հանձնաժողովի նախագահը հանդես է եկել 2018 թվականին իր ղեկավարած կառույցի գործունեության վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվությամբ, որ որին կանդրադառնանք մեր վաղվա թողարկումներում։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Բերձորի խաղաղության հրապարակում տեղադրված տոնածառի մոտ տեղի ունեցել 2018 թվականի հրաժեշտի տոնական հանդես։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանը։ Սուրբ Ծննդյան եւ Ամանորի տոնական ցերեկույթների հիմնական մասնակիցները երեխաներն էին ովքեր եւ եկել էին հանդիպելու ծմեր պապին, նրա հետ ուրախանալու տոնածառի մոտ եւ նվերներ ստանալու։ Շրջարարչակազմի մշակույթի եւ երիտասարդության արծերի բաժնի վարի Չարուտ Ավանեսյանը շնորհավորելով գալիք տոների արթիվ խաղաղություն եւ բարգավաճում մաղթեց հայոց աշխարհին, մեր մանուկներին։ Քաշաթաղի մեծ բարեկամ Գուրգեն Մելիքյանը, ով փոքրիկների համար Գուրգեն Պապիկ է, ողջունեց ներկաներին, շնորհավորեց ասելով. Դուք իսկական ներոսներ եք, զարթարում եք մեր լեռները։ Ճանապարհեցինք 2018 թվականը, 2019-ը բոլորիս համար ավելի լավն է լինելու։ Մենք պարտավորված ենք ձեզ հետ լինելու։ Բոլորիդ մաղթում եմ ամենայն բարիք, խաղաղ երկինք, հաջողություններ։ Երկերի եւ բարերի կատարումներով հանդես եկան Բերդորի արվեստի դպրոցի սաները, մեծ ողջավորություն ապարգևելով հանդեսի մասնակիցներին։ Ինչպես միշտ այս անգամ էլ փոքրիկների ամենասպասված հյուրերը ձմեր պատմություն անուշն էին, ովքեր վերջապես ժամանեցին երեխաների մի համուր կանչով։ Տեղ ունեցավ բար ձմեր պատմություն անուշի հետ։ Բարեցին տոնածառի շուրջը, եղավ երկու ասմու որից հետո նվերների բաժանում։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, հարաբեցյան տարածքում վաղսպասվում է անպամած եղանակ, ձյուն։ Վարկյանում 3-ից 8, հետագա ուժգնացմամբ մինչև 15-ից 20 մետր արագությամբ հյուսիս արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 3 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 0-ից 5 աստիճան տաքություն։